Այսօր Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Արցախի պետական համալսարանը գերազանցությամբ ավարտած ուսանողների դիպլոմների եւ նրանց պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Կառավարության 3 տեղի ունեցած նիստում առաջարկվել են լրացումներ մի շարք գործող օրենքներում կապված ապրիլյան իրադարձությունների հետ։ Գիտագործնական կոնֆերանս առողջապահության նախարարությունում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար ԵՀԿ գործողնախագահ Վալտեր Շտայնմայերը պատրաստվում է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվրո 2016-ի 13-րդ օրը բարեհաջող չէր մի քանի երկրների համար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորր Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, հյուսիսային ուղությամբ կիրառելով նաև յենթափողային նռնականետ GP25-1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Արցախի նախագահի նստավայրում հանդիսավոր պայմաններում մայր բուհի գերազանցությամբ ավարտած ուսանողներին դիպլոմներ հանձնելու բարի ավանդույթ դարձած արարողությունը հիշարժան պահ է ուսանողների եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի կարգադրությամբ Արցախի պետական համալսարանի գերազանցության դիպլոմով ավարտած թվով 99 շրջանավարտերի այսօր հանձնվեցին թանկարժեք նվերներ, դրամական պարգևներ։ Շնորհավորելով Մայր Բոհո գերազանցությամբ ավարտած շրջանավարտներին Բակո Սահակյանը շնորհավորական խոսք ուղղեց նաև նրանց ծնողներին ու դասախոսներին, ովքեր արել են հնարավորը, որ เป զի նրանք դառնան լավ մասնագետներ հայրենիքին պիտանի մարդիկ։ Վստահ եմ, որ այս տարիների ընթացքում ստացած ձեր գիտելիքներն ու ունակություններն ըստ ամենայնի ծառայեն հարազատ երկրի եւ ժողովրդի զարգացման ու բարգավաճման, Արցախի շենացման ու զորացման գործին։ Պետությունը բարձր է գնահատում մեր երիտասարդ սերնդի ամեն մի հիշողություն, լինի դա կրթության ոլորտում, աշխատանքային գործունեության մեջ, թե հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու սրբազան գործում։ Իր խոսքում նշել է Բակո Սահակյանը։ Այս հաջողություններին դուք հասել եք ձեր ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի եւ կրթության հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ։ Պետությունը կարևոր տեղ է հատկացնում կրթության ու գիտության զարգացման հարցերին ստեղծում անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի մեր երիտասարդները ստանան ժամանակակից պահանջներին համապատասխան որակյալ ուսում, լինեն կիրթ ու զարգացած եւ իրենց գիտելիքներով կարողանան մրցել տարբեր երկրների իրենց հասակակիցների հետ։ Ես բազմիցս ընդգծել եմ, որ մեր ամենամեծ հարստությունը մեր մարդկային ներուժն է։ Հանրապետության ղեկավարը ընդգծեց, որ երկու հայկական հանրապետություններում դաստիարակվել է արժանի երիտասարդ սերունդ Ինչի եւս մեկ ապացույցը եղան ապրիլյան պատերազմի ծանր ու դժվարին օրերին սահմանին կանգնած 18-ից 20 տարեկան քաշ տղաների ցուցաբերած անօրինակ խիզախությունն ու սխրանքը։ Նրանք հետ մղեցին սանձազերծ ճշնամուն բարձր բարելով իրենց հերոս պապերի ու հայրերի, իրենց հայրենիքի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Դժբախտաբար մենք ունեցանք անդառնալի կորուստներ։ Փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրալներին։ Նրանց հիշատակը անմար պահելու լավագույն միջոցը դա բոլորի սանձնվեր աշխատանքն է եւ ծառայությունը հանուն մեր հայրենիքի եւ նրա լուսավոր ապագայի։ Հիշարժան օրվա արթիվ շրջանավարտներին շնորհավորեց եւ հանրապետության ղեկավարությանը երախտագիտության խոսք ասաց Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Անկեղծ ասած, վստահ չէի, որ մեր այս ամփոփիչ միջոցառումը այս տարի եւս այսպիսի հանդիսավորությամբ եւ ճոխությամբ կկազմակերպվի։ Չնայած որ սպասում էի եւ վստահ եմ, որ այս օրվա անհամբեր սպասում էին եւ մեր շրջանավարտները եւ նրանց ուսուցիչներն ու ծնողները։ Ինչ որ շրջանավարտը ուսանողը իր ուսումնառության ընթացքում գիտելիքները անվարում, ընդլայնում իր աշխարհայացքը կայուն եւ ապահով ապագա կերտելու նպատակով։ Բայց երբ նրա աշխատանքը, նրա պատշաճ վարքագիծը գնահատվում է, նա ավելի է ողջևորվում եւ լծվում վստահությամբ, պարտավորվում կյանքում իր հաջորդ քայլը ավելի ճիշտ եւ հիմնավորված անելու առումով։ Կրթական ոլորտի նկատմամբ ցուցաբերվող հետևողական ուշադրության եւ աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելով բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Արմինե Բաղդասարյանը հավաստիացրեց, որ տարիների ընթացքում ձեր բերած գիտելիքները կօգտագործեն ի նպաստ երկրի առաջընթացի։ Բարձր գիտակցումով ենք այսօր այդ կրելու ԱՌՊ շրջանավարտ կոչումը բուխ ոլնդասավանման հարուստ ավանդույթներով, նորանոր գաղափարներով իրավանն է բերում հանրապետության զարգացման գործին։ Թույլ տվեք մեր երախտագիտությունը հայտնել նաև ԱՌՊ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանին, բոլոր դասախոսներին, ինչպես նաև հայոց համանին կանգնած այն նվիրյալներին, ովքեր ապահովել եւ շարունակում են ապահովել մեր անվտանգությունը, հնարավորություն ընձեռելով մեզ ապրելու եւ ստեղծագործ կյանքով արարելու։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր կեսօրին Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին դիմավորել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա տիկինը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Դիմավորողների թվում էին նաև պետական պաշտոնյաններ, դիվանագետներ, հայ առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցիների եպիսկոպոսներ։ եկ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի ավտոշարասյունը Զվարթնոց օթանավակայանից մեկնել է Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին։ Այսօր պլանավորված է Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Պոնտիֆիկոսի ողջույնի արարողությունը։ Հռոմի Պապի այցը երկու եկեղեցիների եղբայրության եւ համագործակցության նոր վկայությունն է։ Այս մասին այսօր Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում Հռոմի Սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի մասնակցությամբ հրաշափարի Բարի Գալստյան արարողության ժամանակ նշել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Նա մասնավորապես ասել է. «Անչափ ուրախ ենք, որ այսօր Միածնա Էջ Սուրբ Տաճարում Իբարս Աստծո միավորվում են Սուրբ Պետրոս եւ Սուրբ Թադևոս ու Սուրբ Բարթուղեմեոս առաքյալների աթորների գահակալներից աղոթքները հայցելով մեր հավատացյալոց եւ ոչ աշխարհի համար խաղաղություն, սիրո ու եղբայրության ամուր ոգի եւ համագործակցության արգասավորում։ Այս պահին ջերմ զգացումներով ենք հիշում 2001 թվականին քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հրճակման 1700-ամյակի առիթով Սուրբ Հովանես Պողոս II պապի այցը Հայաստան։ Այն Սուրբ Պետրոսի աթորի գահակալի առաջին այցելությունն էր մեր երկիր, որը մեր եկեղեցիների եղբայրական հարաբերություններում գործակցության նոր խթան հանդիսացավ։ Մեր եկեղեցիների եղբայրական հարաբերությունների առավել սերտասպան գործում նշանակալի ավանդ եք բերել նաև դուք, ձեր ծառայագործության հանգրվաններում առանձնակի ջերմություն դրսևորելով հայ եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Բարի եկեկել Աստվածաշնչյան երկիր Հայաստան եւ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ողորմությունը, շնորներն ու օրհնությունը թող լինեն մեզ հետ եւ ամենքի ամեն Մասնավորապես ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում պատարակ մատուցելուց հետո իր սպիտակ պապամոբիլով կշրջի մարդկանց մեջ։ Շրջայցից հետո Ֆրանցիսկոս Պապը կուղևորվի հայ կաթողիկե եկեղեցու Տիրամայր Հայաստանի Պողոսյան կրթահաբալիր։ Կրթահամալիրի ազնագազմը Հռոմի Պապի համար նվեր է պատրաստել երկու Անտուն Որփերի բրոնզե արձան։ Այսօր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ԼՂ ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում падգամավորները հաղորդումներ են ներկայացրել արտերկիր կատարած այցերի մասին։ Մայիսի 22-ից 27-ը Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն կատարած այցի մասին հաղորդման հանդես է եկել ազգային ժողովի падգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը։ Մայիսի 27-ից հունիսի 13-ը Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի մասին հաղորդման հանդես է եկել ազգային ժողովի падգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության հունիսի 7-ից 11-ը Բելգիայի թակավորություն կատարած այցի մասին հաղորդման հանդես է եկել պատվիրակության անդամ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը։ Բանախոսները ներկայացրել են այցերի ընթացքում տեղի ունեցած միջոցառումներն ու հանդիպումները եւ առանձնացրել սեփական դիտարկումները միջազգային հանրության Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի, Սփյուռքում հայապահպանման գործընթացի, համագործակցության հնարավոր ուղիների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Երեք տեղի է ունեցել Արցախի հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը նախագահում էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Նիստի օրակարգով առաջինը քննության առնվեցին հաստատագրված վճարների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ արտոնագրային վճարների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին որոշումների նախագծերը, որոնք պայմանավորված են ապրիլյան իրադարձություններով։ Նախագծերը ներկայացրեց ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արթուր Հարությունյանը։ Նշվեց, որ վերջին ամիսների ընթացքում հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված տնտեսության ոչ բոլոր ճյուղերն են աշխատում ամբողջ ծավալով, ինչի հետևանքով սահմանված հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարները համարժեք չեն ակնկալվող եկամուտների մեծությանը։ Այնինչ դրանք վճարվում են անկախ հարկվճարողի կողմից ստացված փաստացի եկամտի մեծությունից։ Հաշվի առնելով որ գործնական այս տեսակների մասով որոշակիորեն նվազել են հարկվճարողների եկամուտները, նախագծերով առաջարկում է 2016 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսների համար բացառությամբ գազարոցակայանների եւ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության նորազեցնել հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարների չափերը շրջաններում 70%-ի չափով, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում 40%-ի չափով։ Ինչի արդյունքում հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարները համարժեք կլինեն ստացված եկամուտների մեծությանը։ Նշել որ նախագծերի ընդունման արդյունքում այս արտոնությունից կօգտեն շուրջ 1500 հարկ վճարող։ Կառավարության նիստում քննարկման ներկայացված ավելի քան 1 տասնյակ որոշումների նախագծերը հիմնականում գյուղատնտեսության բնագավառին էին վերաբերում։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանի ներկայացմամբ նիստում հավանության է արժանացել Եգիպտացորենի մշակության պետական աջակցության տրամադրման կարգը, որը նպատակաուղված է լինելու ԼՂՀ շրջաններում եգիպտացորենի ցանկատարածությունների եւ βέρքի ծավալների ավելացմանը, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների եկամտաբերության բարձրացմանը։ Կառավարության հավանությանն է արժանացել նաեւ Գառնանացան մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության խթանման 2016 թվականի ծրագիրը։ Ներկայացվող որոշման նախագծով առաջարկում է եգիպտացիոյի մշակության համար նախատեսված վայելավորը որոշման ջրավով ապահովված եւ ցանկցի նախապատրաստված լինելու դեպքում օգտագործողներին անատույց 1 հեկտարի դիմաց տրամադրել 16 կիլոգրամ սերմ եգիպտացիոյի հատիկ ստանալու համար իսկ սիլոսի ստացման համար 17 կիլոգրամ սև։ ԼՂՀ-ում ձեռբերվելիք տոհմային ցածր մթերատուկ օվերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը հաստատելու մասին որոշման նախագիծն արտոնությունները սահմանելու հանրապետության ֆերմերների համար։ Ներկայացող նախագծով առաջարկում է սուբսիդավորել տոհմային ցածր մթերատուկ օվերի արժեքի 35%-ը, իսկ մնացած 65%-ը տրամադրել անտոկոս փոխառության տեսքով 5 տարի մարման ժամկետով։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել է նախապես ուսումնասիրել սուբսիդավորմամբ հատկացվող անաս ուսումնասիրությունները պահելու պայմանները, որից հետո միայն դրանք տրամադրել, քանի որ նախկինում եղել են դեպքեր, երբ պայմանները համապատասխան չեն եղել, ինչի արդյունքում անասունների կորուստ է արձանագրվել, իսկ այսպես ասած մեղավորներ փնտրվել են ծրագիր նախաձեռնողների շրջանակներում։ Մենք այս ծրագիրը կարևորում ենք, որտեղ եթե կերային խոտաբույսերի ծրագիր ենք իրականացնում, իսկ սա հիմնականում տոմային արտադրության ընդհանուր առմամբ այդ ճյուղի զարգացման հետ է պայմանավորված, բայց ես իշ կխնդրեմ, որ հետևողական լինեք, ախորոք տեսնել պայմանները, ստուգել, ինչ-որ դասընթացներ հասկացնել, որից հետո։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանը գործադիր իշխանության քննարկմանը ներկայացրեց նաև ԼՂՀ Ասկերանի, Հադրութի, Մարտունու եւ Շաումյանի շրջանների գյուղատնտեսության զարգացման 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը, որը մասնավորապես ենթադրում է։ Ներկայացող նախագծով առաջարկվում է 2016 թվականին մոտ 69 միլիոն հիմնադրամի շրջանակներում իրականացնել պտղատու այգիների հիմնադրման, տնկիների տրամադրման, ջերմ համակարգերի արդիականացման, տպուդների դաշտերի մաքրման, խոշոր եղման վերջավոր անասունների մեղվապետանների գյուղատեսական տեխնիկայի սարքավորումների ձեռքբերման միջոցառումներ։ Բազմամարակերային խոտաբույսերի մշակության համար կտրամադրվել մայրից վառելիք, իսկ համապատասխան քանակությամբ սերն է օգտագործողներին կտրամադրվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կերարտադրության եւ անասնապահության զարգացման 2015-2017 թվականների ծրագրի շրջանակ շրջանակներում։ Նիստում քննարկված եւ հավանության արժանացած մյուս օրենսդրական նախաձեռնությունները եղել են բնապահպանության, արդարադատության եւ սոցիալական ոլորտների վերաբերյալ։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարության եւ ֆրանսիական Սերվիե դեղագործական կազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում մեկնարկեց գիտագործնական կոնֆերանս, որին ներկայ էին Հայաստանի հանրապետության առողջապահության համակարգի տարբեր մասնագիտությունների գծով մասնագետներ, բժիշկներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Շաքարային դիաբետը 21-րդ դարի համաճարակ, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով եւ հիպերտենզով հիվանդների վարման սկզբունքները, մետաբոլիկ թերապիայի տեղը ստաբիլ ստենոկարդիոյով բուժման ժամանակակից ուղեցույցներում թեմաներն էին ընդգրկված կոնֆերանսում։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում արյան շրջանառության համակարգի եւ մետաբոլիկ խանգարումներով պայմանավորված հիվանդությունների աճը շարունակում է մնալ առողջապահության համակարգի առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներից մեկը։ Կարևոր Դրսևորելով նման կոնֆերանսների անցկացումը լղա առողջապահության նախարար Կարինե Աթայան նշեց հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ երախտիկի խոսքն եմ ուղում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած մեր գործընկերներին։ Բարձր եմ գնահատում գիտագործնական կոնֆերանսի իրականացումը, քանի որ այն նոր շունչ կհաղորդի մասնագիտական գիտելիքներին։ Համոզված եմ, որ հետագայում կշարունակվի մեր համագործակցությունը եւ նման գիտաժողովներ իրականացվի կկրի շարունակական բնույթ։ Երևանի համար 1 համասարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար Համայակ Սիսակյանը հանդես եկավ շաքարային դիաբետը 21-րդ դարի համաճարակ թեմայով զեկույցով։ Ցավոք, շաքարախտող հիվանդների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Այսօրվա դրությամբ այդ հիվանդությամբ տարապում է ավելի քան 80 միլիոն մարդ։ Մենք այցելել ենք Հայաստանի առաջատար մասնագետներով, սրտաբան, անոթային վիրաբույժ, էնդոկրինոլոգը, պրոֆեսորները նպատակ այս երկօրյա այցելության կայանում է, որպեսզի սաբանենք մեր մասնագիտության հետ կապված նոր ուղղությունները, նոր զարգացումները, ինչ տեղի ունենում զարգերակային հիպերտենզիայի, աթերոսկլերոզի, սրտի շեմիկի հիվանդության բուժման ուղղությամբ, շաքարային դիաբետի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր էնդոկրինոլոգ Արմենիա բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Էդուարդ Թորոմանյանն առաջին անգամ չի Արցախում։ Բժիշկն ամեն անգամ սիրով է հաճախում մեր երկրամաս եւ տեղի բժիշկներին ծանոթացնում իր ասպարեզի վերջին նորություններին։ Սակարային դիաբետը դա երրորդ պատճառն է մահացության եւ հիվանդների աշխատանքան սիրտանոթային հիվանդություններից եւ ուղղություններից եւ ցավոք սկսի մեծ մասը այդ մահացության դեպքերի գրում սիրտաբութային խնդիր պատճառով։ Մոտավորապես 75-80%-ը պայմանավորված է սիրտաբութային կատաստրոֆանով։ Եվ այդ խնդիրը իհարկե շատ դուք խնդիր է եւ դրա լուծման համար այսօրվա կոնֆերանսի նպատակը այն է, որ ավելի մեծ ուշադրություն սևեռել այդ խնդիրների լուծման բարագայում այսօր ներկայացված բոլոր տեղամիջոցները ունեն ուրույն տեղը շաքարային դիաբետով ուժման բարակայից։ Հավելենք, որ Երևանի համար 1 համասարանական հիվանդանոցի սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար Համայակ Սիսակյանը հանրապետական բժշկական կենտրոնի սրտաբանության բաժանմունքին նվիրել է երկու կարդիոմանիտոր, ինչը հնարավորություն կտա տեղում ախտորոշել որոշ հիվանդություններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության գերինների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքները, նախանշվել են աշխատանքային հետագա ծրագրերը։ Հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը ընդգծել է, որ հանձնաժողովի գործունեությունը ունի մեծ նշանակություն անհայտ կորած անձանց որոնման գերության մեջ հայտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հայրենադարձելու աշխատանքների եւ նրանց ընտանիքներին ցուցաբերվող օգնության առումով։ Նախարարը նաեւ արձանագրել է, որ նախատեսված պլանային միջոցառումները հիմնականում կատարվել են։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար ԵՀԿ գործող նախագահ Վալտեր Շտայնմայերը Բերլինում հանդիպել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիկի, Պիեր Անդրիոյի հետ։ Հանդիպանը ներկայ էր ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշկը։ Այս մասին տեղեկացնում է ԵՀԿ-ում Գերմանիայի նախագահության պաշտոնական Twitter-յան էջը։ Հանդիպանը քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Իդեպ Վալտեր Շտայնմայերը, ինչպես հաղորդում է գազམ་ակերպության մամուլի ծառայությունը, պատրաստվում է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մարզասերների համար Եվրո 2016-ի 13-րդ օրը իսկապես բարեհաջող չէր մի քանի երկրների համար։ Նրանց թվում են Թուրքիան եւ Ալբանիան, որոնք երրորդ տեղով խմբից դուրս գալու հնարավորություն ունեին, բայց չկարողացան։ Ամենամեծ անակնկալը մատուցեցին իտալացիները, որոնք պարտվեցին Իռլանդիային նրան հնարավորություն ընձեռելով դուրս գալ խմբից։ Եվրո 2016-ը լքեց ամենամեծաթիվ երկրպագունները ունեցող խմբերից մեկը Շվեդիայի հավաքականը։ Մյուսները Իսլանդիան, Ուելսը, Հյուսիսային Իռլանդիան եւ Սլովակիան կշարունակեն պայքարը։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը եւ օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։